آه، بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السادس الدليل السادس المصلحة المرسلة شمارة هشتم كتاب تعريف المصلحة المرسلة ابتداء تعريف مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة دي چی المصلحة هي جلب, جلب المنفعة ودفع المضرة امام غزالي رحمة الله عليه در كتاب مستصفاش كي كتاب کتاب دو جلدی البته در از چهار جلده ولی در دو نسخه چاپ شده ایشون میگه که مسلحت همون جلب منفعت هست و دفع ضرر جلب نفع و دفع زرر اینو میگن مسلحت پس مسلحت همون جلب منفعت و دفع مزرت هست و المصالح مصالح خودشون انواعی هستند منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ومنها ما شهد له الشارع بالالغاء ومنها ما سكت عنه خوب دقت کنید میگه مصالح بر سه یک اون مصلحت هایی که دین و شارع اونا اعتبار داده دو اون مصلحت هایی که شارع اونا رو الغا کرده لغوشون کرده مسلحتی بوده ولی شارع اونو لغو کرده سه اون مسلحت های کشاره در موردشون سخن نگفت سکوت کرده مثل مثلا مسلحت جماوری قرآن مثل مسلحت جماوری چی؟ خب یه مسلحتی بود آه جلب منفعت و دفع مزره دیگه صحابه اومدن ولی این کارش کار کردن انجامش داد بله, بله. دیگه مراحل مختلفی بود بله بله صد درصد خب حضرت عثمان دیگه کار تکمیل کنه بله پس مسالیه که شارع اونا رو اعتبار داده مصالحی که شارع اونا رو لغو کرده و مسالیحی که شارع در مورد اونا چکار کرده سکوت کرده فالاولا فالأولى هي المصالح المعتبرة وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين والنفس والأقل والمال يك يا أولي مصالح معتبر مصالح چه؟ اونایی هستند که شاره اونا رو اعتبار داده احکاماتی رو برای اونها آورده که انسان به اون مسلحت برسه مانند حفظ دین خداوند برای حفظ دین مثلا جهاد آورده حفظ نفس قتل و حرام قرار داده حفظ عقل شراب و چکار کرده حرام قرار داده حفظ مال دوزی رو چکار کرده اون احکاماتی که اینا محفوظ بمانند پس اینا مصالح هستن چه معتبره هستن شریعت اینا رو چکار کرده؟ اعتبار داده فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس وحد الشرب لحفظ العقل وحد الزنا والقذف لحفظ العرض وحد السرقة لحفظ المال میگه شارع جهاد رو مشروع کرده تا دین حفظ شود قصاص رو مشروع کرده تا جانها محفوظ شوند برای خوردن شراب حد گذاشته تا عقل سالم به محفوظ بماند برای زنا حد گذاشته تا ارز بله و برای همچنین برای تهمت حد قرار داده تا ارز و آبرو محفوظ بشه برای دوزی حد قرار داده تا اموال محفوظ بمانند پس یک مصالح معتبره اینو باب سال توضیح داد اون مصالح هستن که شارع اونا رو اعتبار داده احکامات رو آورده تا اون مصلحتا محفوظ بمانند والثاني هي المصالح الملغات وهي مصالح متوهمة غير حقيقة أو مرجوحة احدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث میگه نوع دوم اون مسلحت هایی هستن که رو الغا کرده مسلحت هایی هستن متوهمه غیر حقیقی یا متو... مسلحت اه، های مرجوح شاره اونا رو اعتبار نداده اونا رو حساب نکرده احکاماتی رو وضع کرده که دلالت بر عدم اعتبار اون مصالح میکنند مثال برای این نوع مسلحت اینه که در میراث مصلحت زن اینه که برابر با برادرش ارث ببره ولی میبینیم که شارع اومده دو برابر داده مذکر بر مؤنث پس این مسلحت و شارع اومده چیکار کرده الغا کرده این جز مسلحت های ملغا هست بله یعنی در واقع حقیقتا باطن که انسان بره میبینه این مسلحتی نبوده موقعی که بیاد عمیق فکر بکنه و تمام مسائل زن و مرد رو چکار بکنه در نظر بگیره فقط الغاه شارع به دلیل قولی تعالی الغا کرده این مسلحت رو شارع با این قولش یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله شما در رابطه با فرزندانتان توصیه میکند برای مذکر دو برابره مؤنس ومثل مصلحة الجبناء القائدين عن الجهاد في حفظ نفوسهم من الهلاك فقد ألغى أشار هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجهاد وهكذا مثال ديگر مصلحة إنسانهاي ترسوي كي بجهاد جهاد خب بظاهرا إن این كي نفس از هلاك چي محفوظ ميمونه ولی شارع این مسلحت و مرجوه رو الغا کرده اومده احکامات جهاد رو آورده احکامات چی رو آورده؟ والثالثة هي المصالح المرسلة نوع سومون مسلحت هایی هستن که شارع در رابطه اونا چیزی نگفته نه اونا رو اعتبار داده و نه اونا رو الغا کرده نه اونا رو اعتبار داده و نه اونا رو الغا کرده هي المصالح المرسله بشون میگن مصالح مرسله يعني مصالحي که شریعت در مورد اونا چیزی نگفته وهي مصالح لن ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها فهي مصلحة لأنها تجلب نفعا وتدفع ضررا وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه فهي إذا تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق, أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وقتل الجماعة وقتل الجماعة آه، وقتل الجماعة قتل الجماعت بله حرف عطف با جمع اقتضت جمع القرآنی بله و قتل الجماعت بالواحد اما نوع سوم مصلحت مرسله هست اون مصلحتی است که شارع نسی بر الغا و بر اعتبارش نداره و مصلحتی هست که نفعی رو جلب میکنه و دفع ضرر میکنه چرا بهش مرسله میگن زیرا شارع نه اونو اعتبار داده و نه الغاش کرده مرسل یعنی آزاد یعنی چی و رها کرده شده یعنی نظری در موردش نه اعتبار داده شده و نه الغا شده پس در, نتیجه از اون وقایی هست که در موردش سکوت شده و نظیری هم ندارد که بیایم برش اونو چه کار بکنیم قیاس بگیریمش اما در این مسلحت یک وصف مناسبی هست که تا یه حکم مشخصی براش مشروع بشه و اون حکم مشخص منفعتی رو در بر داشته باشه یا ضرر و مفسده ای رو دفع بکنه مانند چی مانند مسلحتی که اقتضا کرد قرآن جمع بشه دفترها اداره بشه سازندگان زامن بشن آ جوشکار باید زمانت زامن باشه خیاط باید چه باشه آره زامن باشه خب اومد گودت طرف خراب کرد باید زمان زامن باشه دیگه اینجوری نیست که خلاص و همچنین قتل یک نفر در مقابل یک قتل یک گروه در مقابل یک نفر اگر چند نفر با هم شریک شدن دو یک انسان رو کشتن، صحابه با توجه به مصلحت مرسله اومدن حکم دادن که همهشون باید چه بشن کشته بشن که احکاماتی که الان یعنی با توجه به کشوران و قانونان اساسی و هم متفاوته اما ما شما طبق قانون فقه لپجنیم پس مصلحت مرسله بیان آ مسلحتی که شر آره اعتبار داده که خب آیه دیگه خود شر در مورد نظر داده آیه که الغای کرده خب شر الغا کرده بحث ما روی آ مسلحتی که شر در مورد آیه گپ نجته آیا مصلحت يعني حكم طبق مصلحت مرسله ده یک حجت یا نه حالا توضیح ده گوشی لا خلاف بین العلماء اه، شمار صدلو في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي والزيادة عليه ابتداء في الدين والابتداء مذموم, مذموم فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة و صاحبها فی النار میگه هیچ اختلافی بین علما نیست در این مسئله که در مسئله عبادات نمیشه به مسلحت مرسله عمل کرد در مسئله عبادات خب ما بیایم مثلا با خودمون بگیم که بیاد ما یه عبادتی مثلا در یکی از احکامات نماز خودمون یک چیزی درست کنیم نه در مسئله عباد چون اصل در عبادات توقیفی بودنه یعنی هرچی از جانب شریعت نس اومده میفرماد هیچ اختلافی نیست بین علما در این چیز که عبادات عمل به مسلحت مرسله درشون جاری نمیشه زیرا عبادات اصل در عبادت بر توقیفه یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم چیزی رو اضافه کنیم از سر خود بیاریم مگر اینکه نسی رفع ولده نگر میکنیم چون نس هست اگر دو طرف سلام میدیم نص هست اگر میگیم سلام علیکم و رحمت الله براش نص هست اگر نماز با الله اکبر شروع میکنیم نص هست دیگه ما نمیتونیم بیان بگیم خب مصلحت مرسله کنیم مثلا بگیم بیا نه نمازو مثلا با الله اعظم شروع کنیم آه؟ چون مسئله عبادت توقیفی هستند مسئله عبادت چه هستند؟ بله میگه در مسئله عبادات مجال برای اجتهاد و رأی در اصل عبادات نیست و زیادت در عبادات هم بدعت هست و بدعت یک چیز مذموم و ناپسندی هست و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی و صاحبش در چه هستن سرانجام آتش اما فی المعاملات اما مصلحت مفصله در چی در معاملات فقد اختلف العلماء في و وجعلها دليلا من ادلة الأحكام میگه علما در رابطه با معاملات در حجت بودن مصلحت مرسله اختلاف کردند و در این که آیا دلیلی از ادله احکام در قسمت معاملات هست یا ولی این نقطه رو باید گفت که در معاملات برخلاف عبادات باب اجتهاد وسیتر هست چون اصل در در اشیا بر مباه بودنه اصل در اشیا بر چیه؟ بر حلال بودن اتفاقا شیخ کتابی داره الحلال و الحرام اونجا بعضی از بزرگواران نقدی کردن این کتابو ولی بی انصافی شده البته گفتن الحلال و یعنی هیچ چیزی رو حرام نگذاشته همه چیز اومده چکار کرده ایشون حلال کرده بعد من کاری به این قسمت از کار ندارم که نقد کردن کدومش درسته کدومش نه ولی یه حرف جالبی خودش در دفاع از این کار میگه میگه که خب اصل در عبادات اصل بر حلت است و برای حرام بودن اینجا نیاز به چه هست نیاز به دلیل هست خب همانطور که در شریعت اسلام حلال کردن یک چیز حرام خطرناک است حرام کردن یک چیز حلال هم چه هست خطرناک است و ایشون در قسمت معاملات واقعا ید طولایی داره خب بریم جلوتر میگه والا ایت حال فمهما فمما لا شك فيها أن فريقا من العلماء أنكر حجية المصالح المرسلة فهم ينكرون القياس فمن الأولى فمن الأولى أن ينكروا مصالح المرسلة وقد نصب إلى الشافعي والحنفية القول آه، بإنكار المصلحة المرسلة میگه آه، در هر صورت آه، از جمله مسائلی که درشون شکی نیست گروهی از علما حجیت مصلحت مرسله رو انکار کردند یعنی گفتن این حجت نیست و وعلى أي حال فمما لا شك فيها أن فريقا من العلماء أنكر حجية المصالح المرسلة فهم ينكرون القياس من, من الاولى ان ينكروا المصالح المرسله خب بعضی قیاس رو انکار کردن پس از طریق اولا مصلحت مرسله رو چکار میکنند قیاس انکارش میکنه در قیاس که اونجا بحث علت یعنی یک مسئله نظیر داره اونجا اونجا چی داره؟ همانند داره اونجا قیاس رو نمیپذیرند در مصلحت مرسله که بحث بررسی کردن مقاصد و پیدا کردن مصلحت و مزرت و اینایی که به طریق اولا میگه مصلحت مرسلان قبول ندارن این بله پس باشه مار درس هست خب فهم ينكرون نه وقد نصب میگه این نظریه نسبت داده شده است به شافعیه حنفیه و این نظریه انکار مصلحت مرسله می نسبت داده شده به شافعیه و کی و حنفیه و فریق آخر اخذ بالمصالح المرسله و اعتبرها حجة شرعیا و مصدر من مصادر تشریع گروه دیگر مسلحت مرسله رو گرفتند و اونو به حجتي شرعي ومصدري از مصادر التشريع اعتبار دادن وأشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك وأشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك ثم أحمد بن حنبل میگه از اولایی که این اه، مصلحت مرسله رو قبول کرده اند مشهورترینشون امام بزرگوار امام مالک هست سپس امام احمد حنبل هست وبين هذين الفريقين من قال بالمصلحة بشروط كالغزالي فقد أخذ بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية قطعية كلية مثلا بعضها بشرط مصلحة مرسله قبول داشتن مانند امام غزالي كتاب مستصفار داري داره ابو حامد غزالي قديم فيلسوف خب كلامي میگه امام غزالی هم مصلحت رو به شرط این که ضروری باشه قطعی باشه و کلی باشه با شرایطی که خلاص اونجا در کتابش مفصل بحث میکنه اون قبولش کرده القول الراجح اما ببینیم دکتر زیدان کدوم قولو اه، انتخاب کرده و من ارضا اه، ومن عرض أدلة الطرفين ومن أرض أدلة الطرفين يترجح عندنا القول بحجية المصالح المرسلة وابتناء الأحكام عليها وعدها من من أدلة الأحكام وهذا المصدر التشريعي في نظرنا مصدر خصب يسعفنا بالأحكام اللازمة لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة دون خروج على مبادئ الشريعة وأحكامها القطعية ولكننا نؤثر اللجوء إليه عن طريق جمعي لا فردي كلما أمكن اجتماع المجتهدين بله دقت داشته باشید میگه با, با عرض کردن یا با پیش کردن ادله دو طرف آنچه که برای ما راجح میشه همین نظریه هست که مصلحت مرسله حجت است و احکام برش بنا میشند مبنایی است برای احکام و از ادله احکام شمرده میشه و این مصدر یعنی مصلحت مرسله یک مصدر خیلی عالی و سرسبزی است منظور مصدر خیلی پر است ما رو در احکاماتی که لازم میشن برای برخورد با ظروف متغیر زندگی الان ما رو کمک میکنه مصلحت مرسله البته بدون اینکه از اون مبادع و اصول شریع انسان خارج بشه بدون اینکه از اون احکامات قطعی شریع انسان خارج بشه در آخرش دکتر میگه که اما ما ترجیح میدیم که انسان به شکل گروهی از مسلحت مرسله استفاده بکنه نه فردی هرگاه که اجتماع مجتهدین چی شد ممکن شد پس مسلحت مرسله دلیلی است از ادله شرعی طبق قول راجه و امام مالک رحمت الله علیه از این دلیل هم خیلی کار گرفته به این خاطر مثلا احناف استحسان و قبول دارن و مالکیه مصلحت مرسله رو این دو گروه جزو علمای اهل رای یا علمای مقاصدی بیشتر قرار میگیرن تا شافعیه و حنابله اونا بیشتر نسگراتر بودن اون دو گروه چی بودند؟ نسگراتر بودند ده شروط العمل بالمصلحة المرسله شرطهای عمل کردن به مصلحت مرسلتی است ذكر المالكية وهم أكثر الفقهاء أخذا بالمصالح المرسلة شروطا لا بد من توافرها في المصلحة المرسلة مالكية که در میان فقها بیشتر از همه از مصلحت مرسله استفاده کردن شروطی رو برای مسلحت مرسله ذکر کردند که باید موجود باشند و اون چی اند یک الملائمه هی ان تكون المصلحه ملائمه لمقاصد الشرع فلا تخالف اصلا من اصوله ولا تنافي دليلا من ادله احكامه بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها او قريبه منها ليست قريبه عنها شرط اول ببینید موقعی که مجتهدین میان یک دلیلی رو قبول میکنن با شرایط که تا هر کسی از روی هوا و هوس هر نظریه رو در دین مطرح نکنه شرط اولش ملائمه هست یعنی چی یعنی مسلحتی که اینا در نظرش گرفتن برای اون حکم همخانی داشته باشه با مقاصد کلی شریعت مخالف با اصلی از اصول شرعی نباشه با ادله از ادله احکام در تضاد نباشد بلکه از جنس اون مسلحت هایی باشد که خود شارع در پی تحصیل اون بوده است یا نزدیک به اون مسلحت ها باشه اما با مسلحت های که در پی آنها بوده ناآشنا نباشد این مسلحتی که تعویقش حکمی رو میدند دو ان تكون معقولة بذاتها بحیث لو اردت على العقول سلیمتی لتلقنها بالقبول معقول باشه به ای که اگر عرضه بر عقلهای سالم بشه اونو چکار بکنند قبول بکنند سي أن يكون الأخذ بها لحفظ, لحفظ ضروريا أو لرفع حرج لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج سومین شرط اینه که گرفتن به اون مسلحت به خاطر حفظ یک چیز ضروری باشه یا برای برطرف کردن حرجی باشه از امت ها اون هم تکی نباشه مسلحتی گروهی پس شرط سومشون این هست که برای حفظ یک چیزی ضروری باشه یا برای برطرف کردن حرج و تنگی و سختی زیرا الله متعال میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله متعال در دین بر شما هیچ حرجی قرار نداده وينبغي أن يضاف إليه شرطان هما أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية وأن تكون المصلحة عامة ولا خاصة بل هم تشوزك اشاره کردم أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد أو فئة معينة میگه دو شرط دیگه شایسته هست که به این سه شرط هم چی بشه اضافه بشه اون دو شرط چی هستن مصلحتی که بر اساسش حکمی مترتب میشه یا مسلحتی که بر تشریع حکمی ان تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم اون مصلحتی که مترتب میشه بر تشریع یک حکم یه مصلحتی حقیقی باشه یک مصلحتی وهمی نه باشه خب طرف بیاد یه فتوای بده بعدا یه مصلحتی رو خود از ذهن خودش کار بکنه پس یک مصلحت حقیقی باشه نه وهمی و دو اون مسلحت عمومی باشه اون مسلحت چه باشه؟ عام باشه نه که فردی خودش بعدا اینو توضیح داده که عام باشه یعنی حکم برای یک مسلحت برای عموم مردم موز بشه نه برای مسلحت یک فرد یا یک گروه مشخص این شد از مسلحت مفصله تا همی برای این سال کافی انشاءالله یعنی منظور در همین در توضیح این مسائل بعد از آیه انشاءالله شما دیگه